Mwenyezi Mungu akapeleka manabii, wabashiri na waonyaji. Na pamoja nao akateremsha kitabu kwa haki ili kihukumu baina ya watu katika yale waliokhitalifiana na wala hakukhitalifiana ila wale waliopewa kitabu hicho baada ya kuwafikia hoja zilizowazi kwa sababu ya uhasidi baina yao ndipo Mwenyezi Mungu kwa idhini yake akawaongoa walioamini kwende ya haki katika mambo waliokhitalifiana na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ Ala inna nasrallahi qarib, mnadhani kuwa mtaingia peponi bila kukujieni kama yaliyowajia wale waliopita kabla yenu iliwapata shida na madhara na wakatikiswa hata mtume na walioamini pamoja naye wakasema lini nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja jueni kuwa nusra ya Mwenyezi Mungu ipo karibu يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Wanakuuliza watoe nini? Sema, kheri mnayoitoa ni kwa ajili ya wazazi na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri. Na kheri yoyote mnayoifanya, Mwenyezi Mungu anaijua. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Mmeandikiwa kupigana vita, navyo vinachusha kwenu. Lakini huenda mkachukia kitu nacho ni kheri kwenu, na uenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Waulize wana wa Israeli tumewaletea dalili ngapi za kukata za kuthibitisha ukweli wa mtume na hayo neema ya kutaka kuwaongoa wamwendee Mwenyezi Mungu. Lakini wapi? Walizikataa hizo dalili na wakashikilia kuzikanusha hadi ya kuyageuza makusudio yake. Baada ya kuwa hizo dalili ni kwa ajili ya uongofu, zikawa kwa ukafiri wao ni sababu ya kuwazidishia upotovu na kutenda dhambi. Na mwenye kugeuza neema ya Mwenyezi Mungu kwa namna hii, basi huyo anastahiki adhabu na Mwenyezi Mungu hakika ni mkali wa kuadhibu. Na sababu ya kupotoka na kukufuru ni kuitaka dunia. Wale waliokufuru wamepambiwa matamanio ya maisha kidunia, wakawa wanawakejeli wale walioamini kwa kushughulikia kwao maisha ya akhera. Na Mwenyezi Mungu atawaweka walioamini pahala pa juu kabisa kuliko wao katika akhera. Ama kuwa hawa makafiri wana mali zaidi na mapambo ya kidunia, hakuonyeshi ubora wao. Kwani riski ya Mwenyezi Mungu haipimwi kwa mujibu wa kuamini na kukufuru, bali inakwenda kama pendavyo yeye mwenyewe. Wapo watu huzidishiwa hiyo riski kwa istidraji, kumpururia kamba tu, na wapo wanaonyimwa neema za dunia kama ni mtihani, majaribio. Hakika watu wana tabia moja ya kuwa wapo tayari kupotoka na wapo ambao sababu za uongofu zinakuwa na nguvu kwao. Na wengine upotovu ndio unawatawala. Kwa hivyo wakahitalifiana. Mwenyezi Mungu akawapelekea manabii kuwaongoa na kuwabashiria kheri na kuwaonya. Na akateremsha kwa hao manabii vitabu vyenye kukusanya haki ili viwe ndivyo vya kuwahukumu iondoke mizozo baina yao. Lakini wale walionafiika na uongofu wa nabii ndio wao tu walioamini. Hao ambao Mwenyezi Mungu amewaongoa kutokana na kitilafu wakafuata haki. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayewapa taufiki watu wa haki pindi wakisafi nia zao. Hivyo mnadhani kuwa mtaingia peponi kwa Uislamu wa kutamka tu bila kupatikana na masaibu mfano wa masaibu yaliyowasibu waliokuwa kabla yenu? Hao walipata shida na mashaka na mateso. Wakatikiswa mpaka ikafika hadi ya kuwa mtume wao mwenyewe kusema na wao wakasema vile vile pamoja naye lini itakuja nusura ya Mwenyezi Mungu. Mola wao mlezi basi anawahakikishia kwa ahadi yake kwa kuwajibu kuwa nusura ya Mwenyezi Mungu ipo karibu. Waumini wanakuuliza masala ya kutoa. Waambie kutoa iwe kutokana na mali mazuri. Na wakupewa ni wazazi wawili, na jamaa, na mayatima, na maskini, na msafiri aliyekatikiwa na mali yake na watu wake. Na lolote katika vitendo vya kheri mlitendalo, basi hakika Mwenyezi Mungu analijua na atakulipeni kwalo. Ikiwa kutoa kusaidia mayatima na maskini na wengineo ni kuhami jamii ya umma kwa ndani, Kadhalika kupigana vita ni kuuhami umma na adui wa nje. Kwa hivyo enyi waislamu, mmelazimishwa kupigana vita kuhami dini yenu na kulinda nafsi zenu. Hakika hizo nafsi zenu kwa mujibu wa tabia zake zinachukia mno kupigana. Lakini huenda mkachukia kitu na ndani yake ipo kheri kwenu na mkapenda kitu na ikawa ipo shari kwenu. Na Mwenyezi Mungu anayajua maslaha yenu ambayo yamefichikana na nyinyi hamyajui. Basi tendeni mlilo amrishwa kulitenda.